закате бродит парень возле дома моего. Поморгает мне глазами и не скажет ничего. И кто его знает, чего он моргает? бывает. Влюблен без оголятки, или глаз не в порядке. Лабада-бада-бада-бадаба, когда я иду с работы, даже глазом не моргнет. Открою, скажем, шпроты, сразу смотрит прямо в рот. И кто его знает, чего знает, за мною наблюдает, и шпроты считает. А когда я ем картошку у раскрытого окна, вижу я, как на дорожку у него течет слюна. Раз я с погреба достала баклажаны и кабачки, стали тут его моргать и шире, чем очки. А сегодня до обеда я перебирала рис у соседа от мопеда. Он педали все отгрыз. В общем, чем он озабочен, не могу никак понять. Только ясно, парень хочет, парень очень хочет жрать. Он не сеет поет, он не пашет, даже таровку не косит. Он глазами лишь моргает, он глазастый паразит. Стоит и моргает, и в тайне мечтает, чтоб он кушал сало, а я чтоб пахала. Коля мужчины наши слабы, Коля работать они хотят, пусть в России правят патриархат, забросим лопаты, пойдем в депутаты. Мы левым, мы правым, мозги быстро вправим, ой, будет ли слава, министры все бабы. Готова при этом я стать президентом.